ndabaramukije bakunze mwese muri ko mutegabiri hariyo isanganiro kaze mu kiganiro karadiridimba karadiridimba ikiganiro ry'isanganiro yahariye mwebwe abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterereye ku biriko birabera hano mu gihugu mu bisata byose byigize kino gihugu cyacu ku igenekerezo rya cumi na kabiri kuno kwezi kwa kigarama mwarabyumvise umukuru w'igihugu akaba yaratanguje isekeza ryo kwigisha no kubwira abanyagihugu ibijyanye n'ibwirizwa shingiro na cyane cyane mu bizohinduka icyo yise referandumu bikaba byabereye muri komisiyo komine ya bugendana intara ya gitega nivyo tuza kugaruka ko kugira turabe twongere twumve uko bamwe n'abandi mu banyepolitike babibona ibijanye n'ihinduka hagibwirizwa shingiro Emetusin Mitebutsi nibaza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kino kiganiro kikaba kiremeshejwe nanje medali niyo nkuru reka nongere kubaha ikaze tudatebye umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Petero nkuru nziza akaba yarerekanye yongera aranashikiriza bimwe bimwe mu byohinduka mu ibwirizwa shingiro rihari ubu iryo naryo nk'uko mwabyumvise rikazojanwa imbere y'abanyagihugu kugira abari bo bagemeza canke barihakane eh, mu bizo kugira rize rigendegwe na cyane cyane mu kubaka kino gihugu cyacu reka dukurikirane umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza kuri uno munsi w'igerekerezo rya cumi na kabiri kigarama umwaka wa bibiri na cumi n'indwi ni umunsi abarundi batazokwibagira mu mateka y'igihugu cyacu kuko turamutse duhurira muri ntara nziza cyane ya gitega kugira ngo dutanguze icese isekeza yo gusigura bene igihugu integuro y'iminyanyo n'ibwirizwa shingiro rihasanzwe rizovamwo ibwirizwa shingiro rishasha rijanye n'ibihe bigiye kuzotunganya ubuzima bw'igihugu cyacu n'ayandi mategeko mu nzira yo gutsimbataza inzego z'igihugu ni rusange ibereye abarundi n'igihugu cyacu cy'uburundi kukabona ko atari amategeko atomoye inzego ziragoyagoya igihugu kikarangwamo akajagari abantu bagacika gusimbira hamwe umwe wese agasimbira ku isuzu ry'inzu abenegihugu bakama ndetse no mu mwaka bibiri na cumi ariko rero nk'uko abakurambere bayamaze bati igiti ntigikora mu jisho kabiri kiba gishaka kurimena kandi ngo gukomereka kurababaza gutonekara kutaraza nicyo gituma dusubiye gukengurukira abarundi bakunda igihugu inzego z'umutekano no kwibona abansi ku ntangire berekanye igifata ibere yatumye uburundi butagwa mu isanganya turabakengurukiye kandi turabakeje ko bateramiye nayo kuyikukira twaranzwe n'umugano wa rudumbi ho bagasore bongera bahagararira iragi rya demokarasi dukesha merikiyo ndadaye ukugira ingorane ibisanzwe igihambaye ni kugira ishaka ryo kwitorera inyishu kandi zirama basokuru niyo bayamaze bati ikibi si ukugwa icyo ni kugwa ntubyuke twisunze ibyemeranijwe n'abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu kayanza mu mwaka bibiri na cumi na gatatu ibyashyikirijwe n'abashingamateka amateka ibyasabwe n'abaserukira amadini n'amashengero bari kumwe n'abaserukira amashyirahamwe yahagararira ibyicaro bya politiki mu mwaka wa bibiri na cumi na kane aho bashikiriza ibyosubirwamwo inyuma y'amatora y'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu twarasohoye itegeko ry'umukuru w'igihugu y'inimero ijana agakoni gakitse mirongo itatu na kane yo kuwa mirongo ibiri na gatatu nyakanga umwaka wa bibiri na cumi na gatanu rishyiraho umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro mu gihugu kugira ngo abarundi baje inama ku nyishu zibere kugira ngo uburundi buve muri izo ngorane zahavuye ziba uruherekane uko hegereje ibihe bihambaye bya politiki mu gihugu cyacu cyane cyane iyo hegereje amatora canke arangiye uyo mugwi rero umaze gushwara igihugu cose intara n'amakomine no kumviriza inzego zose z'igihugu warashikirije icegeranyo leta mu nyishu zatanzwe rero n'umutsi urama ku ngorane igihugu cyacu cyama cyaciyemo haribonekeje ugushaka kw'abenegihugu kw'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu rikwiye gusubirwamwo rigahinyanyurwa neza turetse n'uko ritari rikijanye n'ibihe bya none mu ngingo n'ibice bimwe bimwe ibigize mbere n'iyinjira ry'uburundi mu muryango w'ibihugu bigize afurika y'ubuseruko rikaba yaragaragaje ko hari ibitari bike bitegerezwa guhinduka muri iyo bwirizwa kubera y'uko hari ibyo bitegerezwa kujanisha n'ibitekanijwe n'amabwirizwa shingiro y'ibihugu bigize uwo muryango wa afurika y'ubuseruko bibanya kuba mwese mukoraniye ngaha batumire bahire ibwirizwa shingiro rigenga igihugu cyacu uyu munsi mu ngingo yaryo y'amajana abiri na mirongo icenda n'indwi iratomora neza ingene ibwirizwa shingiro risubirwamwo aho ivuga iti ibwirizwa shingiro risubirwamwo bisabwe n'umukuru w'igihugu abanje kuje inama n'urwego shikiranganji canye bisabwe n'abarenga igice cya kabiri cy’abagize inama nshingamateka cyangwa bisabwe n'abarenga igice ica kabiri cy’abagize inama nkenguzamateka ukuri kubwirizwa shingiro ibivuga imiliyoni umbero twisunze icegeranyo c'umugwi w'igihugu wari ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati n'ibyasabwe n'imigambwe yemewe n'amategeko twavuye dushikiriza inama shikiranganji ibyari byasabwe n'abenegihugu muri icyo cegeranyo iyo nayo imaze kugisha hirya no hino mbere nawe nyine ukaba werutse kuduha icyegeranyo kibikwiye urinyanyugwa mu ngingo yaryo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'umunani y'ibwirizwa shingiro rihari uyu munsi naryo rikaba rivuga ngo rivuga ko mu guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ashobora kubicisha mu itora ry'abarundi bose referandumu uno munsi uri hejuru rero tukaba twahuriye ngaho ugendana kugira ngo twugurure iceze isekeza ryo gusigurira abenegihugu ibiri muri iyo binyanyure bwizwa shingiro rishasha maze bazobyemeze cyangwa iyo barihakane bazi neza ibirimwo icyo twoba turamenyesha ni uko muri rusange ibikenewe guhinduka ari ingingo zifise utunenge gusa nazo izitunganye kandi zitazokomwakomwa n'izigize inkingi ya demokarasi amahoro n'umutekano ugukingira abatavuga rumwe na leta uburenganzira n'inyungu z'inkehwa ubwigenge ibisabwa bimwe bimwe bishingiye ko no gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa n'ibwirizwa shingiro dusabye ko mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu butunganya mu maguru masha ikirangaminsi cyo gusigura bene igihugu ibishasha biri muri iyo nteguro kuva mu ntara gushika ku bitumba na burya biburiranye n'uko turi ko turitegura amatora azoba mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ubu akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkuru nziza mwumvise uko asigura bimwe mu bizoba bigize ibwizwa shingiro rishasha aho zazo ziriko zirasigurwa n'abanyagihugu aho akaba ariko atanguza icese isekeza ryo kwigisha ah, ryo kubwira abanyagihugu ibiri mu bwirizwa shingiro rizoba rigize kino gihugu cyacu ibyo bita referendum icegera cya mbere mu ngingo yaryo rero y'amajana abiri ivuga iti umukuru w'igihugu arashobora mu gace ka kabiri k'iyo ngingo arashobora amaze kuvugana n'ibyegera byiwe bibiri n'abagize ibiro by'inama nshingamateka n'ibiro by'inama nkenguzamateka kujana muri kamarampaka cyangwa muri referandumu ibijyanye n'ibwirizwa shingiro cyane irindi tegeko byoshobora none ko shingiro ari iry'igihugu ni kuki abanyagihugu turinyegezwa rero uretse n'ibyo hariho n'ikindi rero bakunze kuvuga ngo ni uburenganzira ngo ni ubwigenge bw'igihugu ibyo bita mu gifaransa suverenite none suverenite nasiyonale yoba ari iy'umukuru w'igihugu wenyine n'umugambwe wiwe cyangwa yoba ari iy'abarundi be bose kuki none biba ibinyegezwa gushika uno munota tukaba tutazi ibiri muri ibyo bigomba guhindurwa muri iryo bwirizwa shingiro ibyo ni byo byatumye je mbona yuko umenga kuba ari ukuja mu bintu bisa naho bidakenewe yuko tubijamwo kuko barabitunyegeza babigira ibanga n'amategeko urumva ko baca bayirengagiza umuntu agaca yibaza rero none uko niko bari kujya guherekeza gusa guherekeza atanico umuntu yoshobora guterera cyane ngo anakebura ivyo muvuga yuko bitaramenyeshwa abanyagihugu ubwo muri ivyo bikorwa nyene byo gusigurira abanyagihugu siho ivyo bizoca bigira habona yego bizoja habona n'umugabo none hazoba hagikizwa iki n'ivya bibirimwo bitameze neza hazoheza hakogwa iki kuko mu bisanzwe ni kuki je nogarukana ikibazo iwawe ni kuki none iyi y'amajana abiri itubahirijwe mu gukora ibyo byose naho bavuga ati ni niko karyo keza ko kubishikiriza abanyagihugu ni kuki ingingo y'amajana abiri itubahirijwe ngo ababwirizwa n'imiburi iburi kuba bogirirwa icyo babazwa kubagira icyo bohanuzwa ntibahanuzwa nimushire bajya aho babatumye barabe ibyo ari byo nimba ari icyo bashaka guterera bacongerereze nimba ari icyo bo inyanya urukundi bajya inyanya urukundi ibyo ko bitabaye ni ukuvuga yuko uwo mugwi mu by'ukuri wari umugwi w'uwawukoresha wawuhaye akazi ntiwari umugwi w'abo bo baba barabarungitseyo niko nubivuga mwebwe rero mu mizero y'abarundi kuba mutagiye muri ibyo bikorwa byo eh, gutanguza eh, gusigura abanyagihugu ibyerekeye iyo referendum bisigura iki bisigura yuko mutari muri byo canke eh, muri muri byo naho mutagiye muri ibyo bikorwa uyu ibyo bikorwa ni iby'abarundi bose uba ubiri mutabirimwo Nibyo Abarundi bose mugabo biteye agahinda ko bikorwa muri ubwo buryo aho umenga hari abarundi baruta abandi kwari uko bari kugerageza n'imiburi buri kubahiriza amategeko hanyuma bakabanza bakaraba ikiruta ikindi kuko uburundi ibibazo turimwo mu by'ukuri si ibwirizwa shingiro ribiteye ibwirizwa shingiro uko riri ntacyo ryishe ntawe ribuza ububasha bwiwe ahabwa n'amategeko mugabo ibiriko ko birahindurwa bizodusubiza inyuma niyo ituma navuga nti yaba bari abandi twari kubanza kwicarira ibibazo biduhanze raba ingene urubuga rwa politiki rwugaye raba ukuntu ubutunzi bubandanya bukoroka raba ukuntu umunyagihugu ariko araremerezwa amakori n'amatagisi mugabo abantu bakirukira kujya kugira ivyo amakonsitisiyo mbega none iyo referandumu amafaranga azoyikora arihe abantu imishahara yabo ni ntice ntikize imishahara ntiduga aho kwiyumvira ingene abantu imishahara yomera neza twirukanke muri constitution yari ataco yaribujije yari yishe rero nibaza yuko mu by'ukuri harimo ukwikunda no kwikwegera ko birenze urugero muri kino gihugu umenga ineza y'umunyagihugu ntakivuze ahubwo ubona umenga intumbero niyo kurushirizaho kuremereza umunyagihugu icyari kutubaza ishinga si ukuguhindagura ibwirizwa shingiro ku neza y'umuntu cyangwa umugore w'abantu niko kamujije notera nimba hari abashaka kumva hanyuma bakagira ingendo yo kurondera yuko ibintu bigenda mu nzira nziza ntibarondere kuguma batsindagira abantu mu bintu atagaciye ataka atakarusha ngo byuzane n'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro tasiyano sibomana umunyepolitike natanguye ndamubaza uko nawe yakiriye iyo ngingo nabyakiranye umubabaro kubera imvo zitandukanye kandi tumaze iminsi gusa dusigura ubwa mbere ni uko ibwirizwa nshingiro dufise ubu ryavuye mu masezerano y'arusha abarundi baronse bakubye ayo masezerano nayo akaba ahuriza ku nyinshi z'ibibazo bitari bike kandi akaba yemegwa na bose bavuga ko ari uwo mushinge w'amahoro w'umutekano no gusubiza hamwe kw'abarundi kumva rero batanguje ikivi cyo guhindura ibwirizwa nshingiro abanyapolitike batabigiye inama tukabonamo mu bice eh, bitari bike ihonyangwa ry'amasezerano y'arusha buri murundi agomba amahoro agomba umutekano agomba ko abarundi basubira kubana ata kwikekana ata gutorana inda kubera amoko cyangwa intara murumva ko byategereza kutubabaza icya gatatu ni uko muratsi ko tumaze imyaka ibirenga mu magume amagume yatumwe n'iho nyangwa ry'amasezerano y'iyarusha hakaba amatora aho nyanza iryo sezerano ayo masezerano n'ibwirizwa nshingiro bigaca bibyara rero impururu yazanye ingorane z'ubwoko bwinshi ivyo byatumye haba abanyapolitike abarongoye amashirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki abarongoye imenyeshamakuru n'abandi barundi sinzi batabaromoka barahunga igihugu cabibarutse none ga karashize inganabo ntibabe bacitwa abarundi ko ataco bubatswe kira noneho n'abanyapolitike bari ngaha ntacyo twabajijwe icya gatatu gituma tutemera igihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro rije muri ubwo buryo ni uko turi mu biganiro imbere y'abahuza bagenwe n'abakuru b'ibihugu byo muri aka karere kandi babisabwe n'amakungu ni ukuvuga ishyirahamwe mpuzamakungu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika none ko iyo ibyo biganiro cyari ibyo gutuma dutorera umuti dutorera inyishu ingorane za politiki tumaze mu imyaka ibiri irenga zikaba zabyuye ingorane z'umutekano n'ingorane z'ubutunzi ubu ibyo biganiro bizaba bikimaze iki byerekanye yuko eh, leta n'umugambi uri ku butegetsi na basumabike babo batigeze bemera ibyo biganiro ibyo byose bituma rero twibaza tuti mbe none iryo hirikwa ry'ibwirizwa nshingiro rica rifatana n'ihirikwa ry'amasezerano y'arusha bigizwe ku neza yande no ku nyungu yande turi muri afurika y'ubuseruko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aravuga ati nyabuna hari ingingo zimwe zimwe zojana n'igihe zikajyana n'ibihugu bigize kano karere ka afurika y'ubuseruko mweho noneho nimubona ko hari ingingo zimwe koko zohinduka ndagira ngo mbwire ko atari ingingo imwe yerekeye umwaka ry'ibihugu bya afurika mu buseruko bitari bwadufatire inkota ku izosi ngo mutabigize duca tubakuramwo ugira icyo icyo nicyo cyotuma hacahirwa amasezerano amasezerano y'arusha kandi none mbega kuzi ko n'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu mpera abanyapolitike bose inzego z'igihugu imigambwe yose amashyirahamwe yose amashengero ko yari yakoranye hakumvikana ibyohinduka harimo n'iyo ngingo kubera ko umuganga uri ku butegetsi wagombye gucisha hawe ibwirizwa shingiro bavuga bati si bibiri idahinduka ejo n'ejo bundi henshi na cyane cyane muri bino bihugu bya afurika irahindagurika uno munsi ni biki tasiyano sibomana abona yofatira ko ati nyabura ntibahindura ibi n'ibi n'ibi ibi n'ibi n'ibi rije mu banyagihugu bwa mbere ho ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi zishyuka n'ayandi mabwiriza nshingiro nakubwiye ko twebwe riva mu masezerano ya Arusha ayo masezerano ya Arusha nayo ni amasezerano yahurije ko n'abanyepolitiki bose none ubu umugambi uri ku butegetsi wo kwihariza kuyahindura uko ushatse kubera icyo ni cya mbere icya kabiri hari ingingo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'icyenda y'ibwirizwa nshingiro ivuga ko ata mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro wubwirwa mu gihe ushobora guhungabanya ubumwe bw'abarundi umwumvikano w'abarundi ubumwe bw'abarundi gusubiza hamwe kwabo na cyane cyane guhungabanya intumbero ya demokarasi twinjiyemo akamono ni wumva wotera abarundi bariko baragukurikirana kuri uno mwanya n'akana akamono batera ni uko bumenya gutandukanya icyatsi n'urura akabona ko amasezerano yarusha ari amasezerano yahurije ko n'abanyapolitike bose ko n'ubu rero ikibazo k'ibarondera urukiza ari icy'abanyapolitike baba bahurije ko ryabira itegeko canke irindi kuko nta mwana we n'ikinono ntanya gupfa ntanya gukira ntiwovuga ngo nuko umugambwe uri ku butegetsi ngo abatari muri uwo mugambwe wose ntibanya gupfa cyo gituma rero eh, batosha coba bomenya guhagararira ineza zabo gusumba iz'akabi kanaka ubu akaba ari umunyepolitike tansiyano sibomana mu mugambwe w'abatasigana iprona nabo bavuga yuko uh, ibwirizwa nshingiro koko yari rikwiye guhinduka ngo kuko hari ingingo zimwe zimwe zitajyanye n'ibihe dutegabiri, dutega abiri metre pension ndayishimiye avugira umugambwe w'abadasigana iprona na n'iki twita visa ni ko amategeko yose aza yisunga amasezerano y'amahoro y'iyarusha murabona eh, amategeko yose mu gutangura avuga ati vi raporo darusha twifuza vira la constitution n'abandi bati vira ko rudarusha turifuza rero yuko ako kantu ka visa kogumamwo ica kabiri e, eh, mugambwe adasigana iprona ndetse badasigana bose bifuza ko e, eh, ko nikijanye n'ingene eh, abarundi imigo y'isi yose y'abarundi yose abikanya ubutegetsi ni ukuvuga eh, haba muri leta haba mu nama nshingamateka haba eh, no mu nama nkenguzamateka bose abarundi imigwi yose isabikanye yiyumvemwo eh, iyo leta yobigiyeho rero turifuza ko nk'icyo kibanza cyera cyane cy'umukuru w'igihugu kitokogwako icya kabiri ni ibi byo kujya mu nama nshinga nshingamateka no mu nama nkenguzamateka kuko ziriya ntonde ziratuma abarundi imigwi yose y'abarundi ija mu nama nshingamateka cyangwa mu nama nkenguzamateka Eh, icya gatatu muri mu mugambi udasigaye na ko ni eh, kikijanye n'inzego z'ubutungane atogwa mu nama nshinga nshingamateka no mu nama nkenguzamateka tukifuza ko ibiharuro byahoraho ari byo byogumaho mu ncamake muri iyi purona ni ibyo mugabo hariho kumbure n'utundi niba ego none mubona ku bw'umugambwe w'abadasigana ipona ni igiki cokorwa kugira ngo ibwirizwa shingiro ribe rihurirwako na bose ku buryo bose bajyumva kumwe eh, icokorwa eh, twari twarigeze kubishikiriza ku iradiyo hanyine ni uko eh, ujya mu mugwi washyizweho n'umukuru w'igihugu woheza ugategura ibiganiro bihuza abanyepolitike ngaha mu Burundi ndetse bishobotse bakabaza n'abari hanze ivyo biganiro bagaheza bagaharira ku ngingo zohinduka mu ibwirizwa nshingiro kuko murazi ko ibwirizwa nshingiro ryacu dufise ni ibwirizwa nshingiro ryavuye mu biganiro by'amasezerano y'amahoro yarusha tukifuza rero ko no mu ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro naho nyene abarundi boja inama n'ingingo kandi Eh, bakagerageza abarundi bose bagaterera kugira ngo turonke ibwirizwa nshingiro rihumuriza abarundi bose ibwirizwa nshingiro ryisunze amasezerano y'amahoro y'arusha ibwirizwa nshingiro imigwi yose y'abarundi yaba imigwi y'amoko canke ya politike imigwi yose yiyumvamo inyuma rero y'umukuru w'igihugu mwumvise ariko atanguza uruganda rwo kuwigisha abanyagihugu bijyanye n'ibiri mu ibwirizwa nshingiro mwakurikiranye n'abanyepolitike batari bake twaganiriye nabo bavuga uko hariho kaneziyose gira amahoro sangwe ikaze ku isanganiro mwiwe eh, mwiwe neza medani ndaramukije bumva isanganiro ego twatanguranye ikiganiro Canisius kumbure ari interano yawe canke nawe ukagira ico ushikirije ku bijanye ni nico bise referendum kwigisha abanyagihugu ibigize ibwirizwa shingiro buca ribashikira kugira bagemeze canke bari hakana ego urakoze cyane kandi ubwa mbere mbaje gushimira ingene wabagije impande zitandukanye n'ubwo utazironse zose bose mhm. abagize ubuzima bw'igihugu umugabo bakuru bakuru yuko bagerageje kubashikira uhereye no ku ijambo ry'intangamarara umukuru w'igihugu yahaye abarundi murakoze cyane murakoze cyane eh, umuntu rero ngira ngo ubyumvirije nk'uko benshi babivuga eh, ubwa mbere hoho turabimenyetse kubimenyera hari n'abavuga yuko ibyo bwizwa shingiro ahubwo atakindi rigamije atari ukuguma ku butegetsi eh, atari kugwiza ibiringo eh, kuko ibindi biriko birahera kandi kubikora mu masaha ya nyuma ntibyo ntibyohava bitanga umusaruro eh, twabibonye mu bihumbi na gatanu imbere yaho ingene ibihumbi na gatatu na kane mu mhm. nama nshingamateka mhm. hanyuma ikindi nacyo ni uko eh, ibyo ni uko bitavugwa eh, usanga abanyagihugu batari barabibwirwa icyo aba aricyo gikorwa kigiye kwita kuja imbere y'ibindi bikorwa byose tubona aho bakwiye hari kuja ibindi bikorwa eh, byo eh, umwizero eh, mu gihugu ibikorwa by'iterambere hanyuma abantu bakagira n'icyo bikorako kuko ugiye kubaza ubushonje azokwishura nk'ubushonje nyine kanezi yose umukuru w'igihugu ya ya azokwishura nk'ubushonje hanyuma uwo nawe yamuhaye icyaha yitwe yuko yabaye ilegare mugabo atari legitime ego kandi zose ibyo ariko baravuga na cyane cyane rigashimikira no gukingira inzego z'uburundi kumbure ibyo igihugu gihitiyemo byoba byavuye ku icyo twakwita nk'intege nke y'ibwirizwa shingiro ryahahora kuko bavuga bati nyabuna rizokomeza inzego z'igihugu kugira ejo no hirya ejo ntihagire abazokusubira kwiyumvira ko bashobora gutembagaza ubutegetsi bwa bwitorewe n'abanyagihugu ubwo ntabwo ntubona na ryone rihindutse nk'uko twage turabyumva kuko hari hashyizweho inzego n'abantu baja ku butegetsi Mhm. rero rero uh, bakurikije iyo nzira nta kuntu wahagiye yoja gukurwa adakuwe n'amategeko akajya gukurwaho n'umuheto ibyo umuheto uramukingira n'umukura ibyo ni ibintu byumvikana nta muntu yoshigikira isenyurwa ry'inzego z'igihugu mugabo eh, aho tugeze ubu nta wibaza yuko iyi nzira bigiyemo eh, benshi babona ko ari inzira y'ingimba ari naho eh, amashavu abwira hanyuma ugasanga rero habaye n'akajagari nawe bazoritora ugasanga ahubwo batoye yantekera imwe tu abantu bari gutora abandi bagatora ubusambi batekera ku mutwe bahunga igihugu ibyo rero nibyo umuntu yategerezwa kubanza kwicarira akaraba neza mu gihugu ko eh, ntawunezereza bose mugabo akaraba yuko imigwi yose inzego zose intara zose abantu bose babyumva nta kujya bumvise umugambi w'amahoro w'ibihumbi bibiri na gatanu ingene amatora y'ibihumbi na gatanu ngira warabonye yuko nta muntu n'umwe atabonye yuko ayakengurutse kandi eh, bigiye neza urumva rero mu gihe rero biriko biraca mu nzira imwe bidaciye mu nzira zose zigize eh, ubuzima bw'igihugu naho biheza bikava ejo umuntu akizera ati ariko arakinga mugabo rukumbi ariko ah, ahubwo aradomeka kaneziyusi mhm. eh, si ubwa mbere ibwizwa nshingiro rijanwa mu Burundi ah, kugira baritore cyangwa bagemeze ariko kenshi usanga hari imigwi iyi ni usanga idahuriza ko ugasanga umunyegihugu wari karajuragirika ku bwanyu mwebwe ah, mukurikirana cyane iby'uburundi ni giki mubona haba kuri leta iriko irigisha iryo bwizwa shingiro haba abanyagihugu uko bo kwifata kugira ibizovamwo bize byerere bose ubwa mbere nakubwiye ko hateza kuba ikiruka cyiza hariho eh, mu burundi hariho abantu benshi bahurikiye mu migwi ya politiki mm-hmm. mu migwi y'imigambi mm-hmm. eh, hanyuma muri iyo migwi niho hategeza kuba ubwumvikane bwa mbere akaba ubwumvikane buvuye muri iyo migwi y'abo bantu mugabo ugiye kubigisha ikivunga abantu bazobona yuko ujye kwigisha iby'umugwi umwe uvuye mu mugwi wa politiki umwe ibyo rero nabo babonye politiki bayo nabo bakazuba bari barasemerera ikereka neza abayoboke bayo abanywanyi bayo hanyuma e, bakazotora bafise umwidegembyo wo gucagura yego canke oya mugabo ubu ntibiboneka neza Eh, itora y'uko rizoha eh, amahirwe amwe ibyo o bya eh, oya cyangwa ego uretse n'uko mbere abanyamigambwe bashobora kubisigura bakurikije imigambi n'imigabo yabo kuko buriya itegeko ry'igihugu ni itegeko rihurijweho n'abantu mugabo aba imigambi imwe imwe yose ikayikuramwo ibyo yohava ishikiriza ikorera abanyagihugu Urakoze cyane nawe mugire umunsi mwiza hanyuma twifuze yuko eh, bazoheza bakatunganiza abarundi hanyuma amahoro agasasagara tukajya mu iterambere tukava mu njyana naho kwa munguza kane yose murakoze cyane ambugu biravye kenshi n'urusaku abantu bagwana kenshi bivuye ku rubugu ukaza wumva ngo ujya muhimbira eh. nibutse abariko baradukurikirana ku ikiganiro y'Karadiridimba karadiridimba kana kaji wabo kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu kugira namwe muterere ku bijanye n'ikino gihugu canyu c'amavukiro muhinga bw'ivyuma banyeretse ko harundi ku murongo dukubitire muri Afurika y'Epfo zeno ndayisenga uh, yanonosoye ibya politike uh, muratwumva yego ndabumva namwe muranyumva turakumva neza sangwa ikaze mu kiganiro karadiridimba sangwa ikaze kwisanganiro ye murakoze cyane ego namwe twatanguranye ikiganiro mu bise ko umukuru w'igihugu yatanguje isekeza ryo kwigisha abanyagihugu ibijyanye n'izo hinduka mu bwizwa shingiro mwe nta mwebwe mwanonose bya politike eh, guhinduka kw'ibwizwa shingiro byari bibi guhinduka kw'ibwirizwa shingiro mu bisanzwe ntawe utobyifuza mu gihe byumvikanwe ko n'abarundi bose mhm. ariko urabye inzira biriko biracamwo hariho ukutumvikana e, kiretse gusa ko hariho n'abanyepolitiki bagiye barerekana amakenga bafise ufatiye kuba muri iyo pozisiyo e, abo mu mizero y'abarundi n'abandi mhm. e, ariko ikibabaje muri byose ni inzira biriko birafata ni inzira biriko birafata n'ibintu byahinduwe ibyo ari byo rero nk'akarorero ufatiye uh, udufatire nko ku ngingo ya mirongo itanu na kabiri cyangwa n'izindi ngingo guhera nko ku ngingo ya mirongo ine n'icyenda kuduga hmm. urabona neza na neza yuko hariho ikintu kirekire cyahinduwe na cyane cyane ku bantu bari hanze nk'umuntu ari hanze urabona ko bavuze bati nta muntu n'umwe ari kuri we kuba umukuru w'igihugu afise ubwene bw'igihugu bubiri umenyeshamakuru ikintu cya mbere ni ukubwira ni uko ubu bwene bw'igihugu turondera hanze si ukuvuga yuko natwe tuba ibi bihugu turimo tubikunda ariko iyo ufise ubwene bw'igihugu bwo mu gihugu runaka urimwo biratanga inguvu kugira ngo ushobore gushyika ku cyo warondera maze umusaruro ukawukorera iwanyu ubwo bwa zeno aho nyene ubwo ntibashaka gukingira ko muri nzego hariho abatogwa ugasanga bafise ubwene gihugu bubiri bafise passport zibiri ashobora kugira nk'ico yononye mu gihugu agaca agenda mu kindi atitwa mbere byitwa yuko abayisubiriye iwabo suko bimeze aho umuntu yataye uruzogi mu bisanzwe niho aguma ari muhiri wabo eh, reka nkwereke ah, iyo reka ndagisubiremwo iyo udafise ubwenegihugu mu gihugu runaka urimwo biragora kugira ngo ushobore gukonvenka cyangwa kwerekana eh, akamaro kawe mu kindi gihugu usanzwe uturukamo ariko iyo ufise nk'ubu uyu nk'akarorero kandi aguha akarorero kiba mfise nk'ubwenegihugu bwo ngaha muri afurika y'epfo ni ukuvuga ahantu hose ngeze ndafise uburenganzira bwo gukora lo minimum lo lo lo lo, maximum y'ibyo mba nifuza urumva icyo gihe ndashika ku byo mba nifuza kwa kuronka rero uko gushobora gushika ku byo nipfuza nibyo bica binyorohera ushobora gukontribuwa mu gihugu isanzwe nk'urukamo ariko bavuze ngo umuntu wategereza kuba ari umurundi gusa umumenyesha amakuru ngomba ndakubwire neza ko nimba mukeneye ko igihugu cy'uburundi eh, kiba igihugu cy'iteka igihugu cyubahirijwe na bose ni byiza ko bagerageza guha gufasha sinubwo ngo gufasha korohereza abantu bajya bava hanze kuko iyo umuntu aje ava hanze hari ibintu byinshi aba yaramaze kurondera keretse no mu bwenge canke ubumenyi umuntu akura ku mashuri ibi na biriya arafise ibintu byinshi ashobora gufasha abandi abandi barundi basanzwe bari mu burundi basanzwe bazi ari nacyo gituma mu bihugu byateye imbere nko muri za amerika erope memsi na afurikiside gushyiramo umuntu asanzwe avuye hanze mu kindi gihugu mu gihe baba babona icyo uwo muntu azoterera mu gihugu Ah, barimo ntacu babwiye ariko mu burundi kuvuga ngo umuntu ngo uzo mukuru w'igihugu ngo ategerezwa kuba ngo ari umuntu wafise ubwene bumwe aho oyi baba bariko barazibira n'abantu nta murundi n'umwe azosubira kugira imigambi aza gukoresha mu burundi kuko baravuga ati noneho naho ndiko ndavuga ngo amahoro yo proje ikomeye mu burundi acaraba ati mw'ico gihe no kwitwa nkandi acahitamo gufata bwa buryo bwiwe akacaza kubukoresha muri cya gihugu arimwo none gazeno eh, icyo ko ku kibanza cy'umukuru w'igihugu ubwo ubwo none ntumva ko twaca tugira abakuru b'ibihugu benshi kumbure eh, ari nk'umwe nimba icyo ari ingingo ifata ku kibanza cy'umukuru w'igihugu gusa nk'uko ugasanga ibindi biruguruwe ku barundi bose icyo hari ingorane kirimo haracyarimo ingorane eh, kubera icyo nahagaze ko ni ukuntu nk'akarorero mwaba abanyeshuri uburundi burungika hanze hari nk'ukuntu umunyeshuri ashobora kuronka amanota d'excellence hanyuma icyo gihugu kirimo kikamugomwa kikaca kimushima kikamuha n'ubwene none muri icyo gihe uyu murundi kabisa ntibumva ko bamuvuze yuko adashobora kuba mukuru w'igihugu uburundi buba bwungutse canke buba buhombye ntibona ko ca kindi gihugu bamurungitsemo arico kiyungukira. ni naho rero n'igihugu categeza kumenya politike kiba kiriko kirakina nk'uburezi kanje n'abanyeshuri kingika hanze iyo ubwo umurungika abantu bagahera hariya cya gihugu aronsevume gisanga kiriho gikoresha abantu badafise ubwenge bukwiye kandi hariho abantu cyari cyararamuye bato bato bari bafise ubwenge bukwiye bari abarungitse hanze bagaca baherayo no nibarabe rero bugurura imiryango kuri bose gusa hariho izindi parametero bashobora gushyiraho mhm. muri ico gihe ukaraba ni muburi buri ko umuntu aba akunda igihugu ciwe koko mu kuraba ko nk'akarorero kombye la personne a n'ibindi n'ibindi mu bisanzwe Eh, eh, abatwara amadiyasipora nibaza ko icyo kintu bari bakwiye kugikorera ko bakanegosa sino iyo bw'izo shingiro twebwe nk'abandi barundi bose surtout pour les no icyo gihe noterera ni uko gutora ego kosa ari kwizika eh? uvuze nk'akarorero ngo nta munya ngo unywa kirazira ngo nta muntu n'umwe ngo adushobora kuba umukuru w'igihugu ngo adafise imyaka mirongo ine mba tuvuye kuri mirongo itatu n'itanu ibyo twari dufise tugiye kuri mirongo ine numva yuko bariko begeza urwaruka inyuma kandi barazi yuko urwaruka aribo bama basuka mu ibarabara bakaza kubakorera ibyo bashaka bo bagashika ku byo bari bipfuza maze rwa rwaruka bakarukoresha eh, n'icyo nk’indi nk'indidiri bakagenda barusuguma bahise ku cyo bari bishakiye baba rwagaruka bagaca bagwibagira no ikintu ubanza kumenya ntibarabe neza ubu uyi aho igeze ugwaruka si ubwo kwigiza inyuma kanatsinda reka ndaguhe akarorero mhm. umuntu nk'akarorero yize um, amategeko agaheza kuri kaminuza y'uburundi eh? agaheza afite imyaka mirongo ibiri n'ine imana yamucaniye akaguma amenya akaguma amenya agaheza afite imyaka mirongo ibiri n'ine bakamwakira none kujya kuntu bamwakira hanyuma bakajya bavuga ngo naho tukwakira ntushobora kuba iki ntibumva ko barakarenganye nibaza yuko muri icyo gihe boca bapapuroronja n'amashure bakigiza inyuma cyane eh? imyaka mirongo ine uko ni ugutega abantu ntabwo ari byiza rero uh, muri iryo bwirizwa shingiro hariho ibintu byinshi nkumbure nagomba ndagusaba umumenyeshamakuru tuzobigaruke ko no mu kindi gihe kugira ngo tuzobe dushobore eh, kwerekana byinshi muri ibyo tutabona neza nibarabe abenegihugu ntibazimire ntibazimire ntawe uzotora ego uzotora ego azoba agomba kwizira urumva ubu iracigishwa kumbure umunyagihugu arashobora kubona neza akabona ineza y'ibirimwo ntiyaragira yuko eh, twavuga kumbure namwe murabona yuko eh, tutariko turagira propagande ariko ubu turi mu mwanya wo kwigishwa bariko barigishwa abanyagihugu bere si ukwigishwa nyabuna kwe ibiri mu ibwirizwa nshingiro kugira ejo na ejo baze baritore mwahagaze cyane ku bijyanye n'ikibazo cy'ugwaruka eh, n'ibindi reka ndabashimire ndabona akanya kariko mm. karaturega kumbure nitwaronka akanya tuzokigaruka ko akanya kaboneka ego murakoze cyane oya nanjye sinase sinase ko eh, ko ibwirizwa shingiro ritohinduka nase inzira biriko biracamwa kandi jewe kino nobanura nk'umuntu yanonotsoye ibintu bya politike mhm. kino nobanura leta y'u Burundi ibanza igenda isubira isomo iribwirizwa shingira kuko hari ikintu hari ikintu amaleta kenshi yamasuzugura eh, urazi ko ba sokuru bavuze ngo ukengera isumba ariyo ndwara iribwirizwa shingiro bakarihindura nk'uko nyine tubona bino bintu barabye nabi ibi bintu bimwe bimwe bizobagarukako byiza bogenda bagasubira bakicara bihute hanyuma bumvikane ko bose barabe ibyo ibyoshobora guhinduka hanyuma ibindi bariko baragondera ko hmm, ibi bariko baragondera ko kugira ngo nkumbure Ah, umukuru w'igihugu cyangwa n'abandi bo mu mugambwe wiwe bagume ku butegetsi si byo byari kujya imbere icyo bose umuntu yoshyira imbere ni neza y'abanyagihugu bose nk'uko ubibona mu ijambo ritangura aho bavuga bati eh, tuzirikane ibyo dutegereje imbere y'abariho n'abadovuka urakoze cyane zeno akanya karatujyanye Hmm. urakoze cyane akanya karatujyanye kumbure nitwaronka akanya tuzogaruka ko kuri ibi byihinduka ry'ibwirizwa shingiro nabona ko ari ikibazo gihanze abarundi batari bake haba bari mu gihugu mbere na mwebwe muri hanze y'igihugu mwakoze cyane kwitaba muri kino kiganiro cyacu murakoze cyane kandi turashimiye na radiyo isanganiro eh, itatwibagira kugira ngo tugire icyo dushikirije ah, mu gihe tutaba twegereye ngaho mu burundi urakoze cyane mu ibihe byiza ahi pretoria mu gihugu cya Afrika y'epfo reka ngire ko nshimira mbere na Canesius nawe yagize icyo aterera muri kino kiganiro nshimira nabagiye baragira icyo baterereye mpereye ku mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza n'abandi banyepolitike bagize icyo baterera muri kino kiganiro yakoze Aimé Toussaint Mitebutsi niwe yariko afasha mu buhinga bw'ibyo mu kiganiro cyari kiremeshejwe nanje Medar niyo nkuru reka nabifurize kugira ibihe byiza duhana isango wa Mungu